بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السيء قال يا بني إني أرى في المنام أني أزبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهه للجبين ونادينا وإن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي محسنين إن هذا لهو البلاء المبين ففديناه بزبه فلما أسلما وتلهه للجبين فلما أسلما وتلهه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون صدق الله العلي العظيم हाणे ही किसो पढ़ियोसीं सूरत साफ़ात में हज़रत इब्राहिम अलाम जो हाणे ही टियासी चौरासी आयत खां वठी ऐं हेसि ताईं पहुतासूं पंहिंजो हिकु सौ तेरहीं आयात ऐं हुनखां पोइ हज़रत मूसा अले इस्लाम ऐं मूसा ऐं हारून जो ज़िक्र थो थिए हेसि ताईं हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िकिर पंहिंजे माउ पंहिंजे पीउ खे ऐं पंहिंजे क़ौम खे चयईं त छा था पुॼो पोइ उन्हनि वरी पंहिंजो इनकार कयो मतिलबु त हिन में ॻाल्हि मञण खां पोइ वरी इहो वाक़ियो थियो जेको चवांसि त त हलूं ॿाहिरि ऐं पंहिंजो हीअ न चयो त आऊं बीमार आहियां पोइ वरी <clears throat> वरी पोयां वरी गिरी आयो हुननि जा बुत जेके आहिनि हंधि टोड़े छॾी पर हिन जो ज़िक्र तफ़सील सां स्कूल अंबिया में आहे हिन वाके जो हुन खां पोइ आया चऊं हाणे हिनखे ओड़ा में विझो पोइ ओड़ा में विधाऊं जेको मतिलबु पोइ में जो ज़िक्र जेको आहे सो साफ़ु कोन्हे <clears throat> पर कराशी में ॿिन्ही हंधनि ते हिते हुते ॿिन्ही में ओड़ा जो ज़िक्र जेको आहे सो साफ़ु आहे सूरत अंबिया में अल इस्लाम उनमें अल्ला ताला चयो पंहिंजे बाह खे मुखातिबु थी चयो पंहिंजो थदी थी वञे पंहिंजो सलामती वारी थी वञे पंहिंजो इब्राहिम अल इस्लाम ते हिते अल्ला ताला इब्राहिम अलाम खे मुखातिबु थी तुंहिंजो असां क़बूलु कयोसीं तुंहिंजो जेको जेको कयो अथई ज़ब त उहो असां क़बूलु कयो बसि मुखातिबु अलाह ताला थो थिए हा उन खां पोइ जेको आहे इस्माही मतिलबु त हिन में नालो हज़रत इस्माहील इस्लाम जो न आहे वरितल कॾहिं मतिलबु छो नालो न आहे छो जेको वणे पंहिंजो रब पाक जेको आहे पंहिंजो हिकिड़ी ॻाल्हि का सीक्रेट रखे थो उहो पंहिंजी मखफ़ी आहे हाणे हज़रत रसूल सलाहु खे सभई हंधनि ते मुखाती थींदो त चए पर हेतिरा ॿ सौ टेवीह दफ़ा जेके असां हज़रत रसूल सलाह खे मुखाति आहे त हीअं चओ हिन खे हीअं चओ हिन खे हीअं चओ हिन खे हीअं चओ हिन खे पर किथे नालो को कोन्हे केरु चवे केरु रसूल सलाह खे चयो आहे हज़रत एतिरी जॻह ते जेके आहिनि हज़रत में नालो वठो वठे न पर सॼे क़ुर में चारि दफ़ा नालो आहे पंजो दफ़ो अहमद आहे चारि दफ़ा मुहम्मद आहे त हाणे हिते हज़रत इस्माल जो नालो न आहे मख़फ़ी इन करे अलाह ताला पंहिंजो ओराज में रखियो आहे हुन खां पोइ हज़रत इस्माल हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम खे बशारत थो ॾिए इसहाक जी असाफ़ ॻाल्हि आहे माना हुन खां अॻु जेको पुटु हो हुनजो नालो छा हो हुनजो नालो कहिड़ो हो त ख़बर आहे सभु कंहिंखे तौरात में लिखियलु आहे त अॻु में जेको पुटु हो फलाणो हो हज़रत इस्माहील इस्लाम हो पोइ उन हज़रत साक जी जान बशारत थी मिले हिन वाक़िए खां पोइ हाणे इहो हिन सूरत में जेको आहे साफ़ु वाज़े आहे हिन करे ॿिया जेके शक में पवनि भई हीअ ॻाल्हि कुराशी में इते वाज़े आहे ऐं तौरात में हुते वाज़े जॾहिं चए थो त पंहिंजो तुंहिंजो हिकिड़ो पुटु अकेलो पुटु जेको मोभी पुटु जेको जीअं चइबो आहे सिंधी में मोबी हिकिड़ो ई मतिलबु जेको पुटु हुजे उहो जेको आहे सो कुर्बान कर पोइ उन वरी उन विझी छॾियो पंहिंजे हथ सां इसाक हाणे मोभी पुटु इसाक त कोन्हे इसाक त ॿियो पुटु आहे पोइ हाणे हज़रत इस्माल किथे बि हुजे खणी घर में हुजे की ॿार हुजे की जगियूं चाढ़णु वियो हुजे की पकड़ियूं चाढ़णु वियो हुजे की ज़ा पंहिंजे मखे में हुजे किथे बि हुजे पर आहे सही न उहो पुटु आहे वरी ईंदो रहे थो अची ईंदो वेंदो रहे थो वरी हज़रत इब्राहिम अली खे गॾु ॿिन्ही ॿाहिरि जेको आहे सो दफ़न कयो आहे जॾहिं मतिलबु त एतिरो वक़्तु सॼो तालुक़ु रहियो आहे ईंदा वेंदा रहिया आहिनि हिकु ॿियो त ईअं कोन को अचणु वञणु छॾे नओं बसि हुनखे घर मां कढी छॾियईं बसि काल थी नर छा कढंदो हुनखे अलाह ताला जो हुकुम मुताबिक़ जेको आहे मके में रखणु छो जो या उमत मोहम्मद मुस्ल सलम जी या हिते मतिलबु मोहम्मद सल हिते ईंदो ऐं इन उन जे लाइ इहो जॻह तयारु पई थिए मतिलबु इहो जेको असुलु काबो हो हिते ठाहियो हज़रत आबदम अल इस्लाम नूह जे तूफ़ान में इहो गुम थी हलियो इन करे हिते जेको आहे सो अचिणो हो हिते जेको आहे सो वसणो हो हिते जेको आहे सो सॼी ॻाल्हि थियणी हुई इन करे चेर हल इब्राहिम अल ख़ुदि पंहिंजे हथनि सां हज़रत हाजरा खे हज़रत इस्माहील इस्माहील खे विहारे वियो हलियो पोइ पर पिया ईंदा हुआ ईंदा हुआ वरी ॿ त लागत जी ठाहियाऊं वरी पंहिंजो ज़बह जो इहो वाक़ियो थियो वरी ॿियूं ॿियूं ॻाल्हियूं घणियूं मतिलबु अचणु वञणु वरी थींदो हुयो पंहिंजो असांजे हदीसुनि में बि आहे त बसि हदी ब्राहिमल समा आयो पोइ वरी हीअं चयईं पंहिंजे माई खे जेका वेठी हुई घर में पोइ हीअं चई हाणे हीअं कोन्हे एतिरा पंज सौ महिल पपं जा करे वरी हलियो वेंदो यकदमि हीअं को भला उहो हिकिड़े महिल जे पंधा अचे हा त पोइ त हाणे भला केतिरो पंधु परे हो त ज़रूरु रहियो हूंदो किथे रहियो हूंदो पर इहा हिकिड़ी हदीस आहे मतिलबु त हुन में पंहिंजो नियापो हीअं करे ॾिनई त हीअं चइजा पंहिंजे मुड़ुस खे पोइ हाणे किथे बि वरी रहियो वरी छा थियो वरी ॿ दफ़ा मतिलबु इहे वाकिया थिया इहे हदीस में आहिनि पर पोइ अचणु वञणु हुननि जो पाण मज़ो हुयो हाणे इहा ॻाल्हि वरी पाण त पढ़ूं पोइ इन मिनशियत ई ल इब्राहिम हितां खां शुरू था करियूं इन मिन ल इब्राहिम हाणे इहा एक्सप्लेन कयोसीं इज़ा अरब कल बिन सलीम जो अलाह ताला वटि रब पंहिंजे वटि पंहिंजी पूरी सॼी दिलि सां आयो अबी हे इसकाली माज़ा पंहिंजे क़ौम खे पंहिंजे पीउ खे ऐं पंहिंजे क़ौम खे चईंदी छा था इबाद चइजी था इबादत वठा करियो ऐं ॿिए अंतर में अंतुम ला आकिफ़ुल वेठा हिन ते गोॾा खोलियो हिन जे भरिसां वेठा आहियो मतिलबु एतिक़ाफ़ में हिन छा था कयो पूॼा कंहिंजी था करियो ऐं इफ़कन आल दून दून अलाह तुरी छा हिकिड़ो कूड़ जेको ठाहियो अथव हथरादू शइ ठाही अथव अलाह उहो था चाहियो पियो अलाह खां सवाइ फा ज़नुखुंब बे रबुल आलमीन पोइ उन जे अलाह ताला जे मुतलिक़ जेको रबु अल आलमीन आहे हुनजे मुतलिक़ तव्हांजो छा ख़्यालु आहे यानी हिन जे खेॾा पुॼो ऐं हुनखे विसारे छॾियो अथव हज़त नुंहुं अलाम चयो पंहिंजे सूरत नुंहुं वञिजे त वमा ज़नुखुम बि रबियलु उल्टे बि तव्हां वकारु अलाह ताल सुञाणो इहा ॻाल्हि मतिलबु त उन उते कई त नज़र नज़र अथनि फिन जी हाणे हुन ख़ासि ॾांहुं इहो इशारो आहे तारनि ॾांहुं निहार थो नज़र नज़र अथनि फिन हथनिजूम पोइ नज़र कयई हिकु भेरो तारनि में फ़क़ाल इन सकीम ऐं बीमार आहियां इन जी महारा हिकिड़ी त हू चंड खे ऐं सिज खे ऐं तारनि खे पूजींदा हुआ हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ॿियो तारनि ऐं सिज ऐं चंड हुन में हिसाब करे ऐं पोइ चवंदा हुआ त हीअं थियणो आहे हीअं थियणो आहे हीअं थियणो आहे इहा ॻाल्हि हू कंदा हुआ हुन क़ौम जा माण्हू जंहिंखे एस्ट्रोलॉजी था चवनि मतिलबु त पंहिंजो हाणे हीअं थींदो वरी पोइ हीअं थी वेंदो पोइ हीअं थी वेंदो हाणे हिकिड़ो मतिलबु उनजो ई हिकिड़ो मतिलबु ते थोक थो करण जे लाइ इहा ॻाल्हि हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त फ़क़ाल इन ई सकीम चए आऊं बीमार आहियां या बीमार थियण वारो आहियां या छा आऊं तव्हां सां कोन थो हलां हाणे इहो मतिलबु मुआ पे कयो त पंहिंजो छो त हीउ हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम हिन इलाइक़े जो आहे <clears throat> जिते बसरो आहे पंहिंजो इराक़ आहे इहो इराक़ ऐं पंहिंजो ईरान जेके आहिनि से हिकिड़ो साॼी हिकिड़ी हिकिड़ी मतिलबु त इलाइक़ो आहे लिहाज़ खां हिस्टोरिकल लिहाज़ खां ऐं हिते साॻिया माण्हू मतिलबु त हाकियूं साॻिया कल्चर सोसाइटी साॻी क़िस्म जी हुई हिते जेको आहे सो इहो नौरोज़ मल्हाईंदा हुआ अॻे बि मतिलबु त ऐं हाणे अञा ताईं मल्हाइनि था हालांकि हींअर मुस्लमान आहिनि पर मतिलबु त हुनजो वॾे में वॾी ईद जेका आहे सही आहे ऐं उहा ईद क़ुर्बान ऐं ईद फितर जी जेका आहे ईद कोन्हे का उहो कोन हिन खे मल्हाइनि कोन्हे हिनखे बाक़ाइदा मुस्लमान हाणे हीअ मुला आया आहिनि त पोइ थी सघे थो कुझु मल्हाईंदा हुजनि पर आऊं होसि त चारि साल जेका ईद बि ईद केरु पढ़े कोन उन वक़्तु पढ़ंदा कोन हाणे निमाज़ उन पढ़ंदा कोन हाणे पढ़नि था ख़ुदा ख़बर हाणे छा हाल आहे पर ईद निमाज़ वुमाज़ू कोन पढ़ंदा हुआ मसीतुनि में वञी पंहिंजो घर में जेको पढ़णो हूंदो हुओ पढ़ंदो हुओ निमाज़ मस्जिदूं रुॻो ख़ाली हूंदियूं रुॻो विज़िटर पेरनि जुतियुनि सां गॾु जेके टूरिस्ट जेके आहिनि बसि घुमंदा हुआ वाह वाह वाह वाह पंहिंजो काफर जेके उघाड़ा दुघाड़ा पूरा उहे निमाज़ पढ़ण वारो केरु कोन हो पर मतिलबु त हाणे इहो हालति हुई पर मल्हाईंदा नौरोज़ बाक़ाइदे वरी पंहिंजे हुन सां ठठ ठांगर सां बाक़ाइदे सॼो महीनो जेको आहे सो उन तयारी थींदी सॼो खून तखूनी थींदी मां घर खे साफ़ु कबो जेको महीनो अॻु में सॼी ॻाल्हि टिपणु टाड़ी उहो सर सरी सवला थींदा पोइ हुन खां ॾींहं खां अॻु में जेको आहे सो हू टिपंदा बाहि खां अॻु में बि बाहि खां ईअं थींदो ईअं थींदो पोइ वरी पंहिंजो उहो ॾींहुं ईंदो उनजी घड़ी ईंदी उनजो मिंट ईंदो सैकिंड उन ते जेको आहे सत शयूं अॻियां उहो रखंदा पोइ वरी इहो हीअं कंदा हू कंदा पोइ वरी खाईंदा पीअंदा मतिलबु सभु ॻाल्हि थींदी पोइ वरी चोॾहीं तारीख़ जेका आहे उन शायदि महीने जी अलाए चोथी अप्रैल ताईं थी वञे अलाए कहिड़ी कहिड़ी तारीख़ थी वेंदी अथसीं एकवीह जेका मार्च जी आहे सो हुननि जो नवरोज़नि जो ॾींहुं आहे पोइ चोथीं मार्च ताईं पर हुनखे चइबो आहे सीज़ द सीज़ द बदर तेरहीं तेरहीं तेरहीं सीज़ द बदर मनी तेरहीं तारीख़ ॿाहिरि घर खां ॿाहिरि पोइ हीउ निकिरी वेंदा रहिया सभु घर पंहिंजा खणी टप टी खणी माल मानियूं वानियूं खणी वेंदा पोइ हुते वञी किथे मतिलबु पार्क में या किथे पंहिंजे जू ते मतिलबु नड़ी वाह ते किथे जेको पाणी जो ज़रूरु हूंदो उते वञी घुमंदा फिरंदा पंहिंजो ॾिसंदा वाइसंदा हीअ कंदा वरी शाम जो मोटींदा हींअर बि मुस्लमान हूंदे बि पर अॻे जेके मतिलबु त कुफर जी हालति हुई उन वक़्तु बि मतिलबु अहिड़े नमूने सां हीअ निकिरी वेंदा हुआ पोइ हाणे इब्राहिम अल इस्लाम खे चवंदा हुआ त अचु त हलूं सभई हलनि था मतिलबु त अहिड़े नमूने सां ऐं पोयां हिते मानी छॾे वेंदा इहा खाधा तयारु करे हुननि जे लाइ छॾे वेंदा बुतनि जे अॻियां रखी उहे बुत जेके आहिनि खाईंदा या उन्हनि खे ब्लेस कंदा या छा कंदा पोइ वरी मोटी ईंदा पोइ वरी उन मां खाधो अची खाईंदा पोइ हाणे अहिड़े क़िस्म जी उन वक़्तु ॼण हालति हुई सिचुएशन उहो सम्झणु खपे त हाणे हज़रत इब्राहिम हुन सां वञे कोन थो ऐं पोइ ते रहिजी थो वञे हू अमरा वञनि था ऐं इहो जंहिं सॼी सॼो शहर वञे थो निकिरी ॿाहिरि वरी वञे थो वरी हुते वञी हुन सां थो करे पोइ उहो तफ़सील वरी आहे सूरत अंबिया मजि त कहिड़े नमूने सां उन्हनि खे सभिनी खे ऐं कुआरी जेका हुन वॾे बुत जे मथे ते रखी कुल्हे ते रखी ऐं पंहिंजो पाण वञी वियो हलियो पोइ वरी चवंदो बाबा इहो केरु आहे हीअ कंहिं कयो कयो आहे चऊं हिकिड़ो इब्राहिम जे नाले सां हिकिड़ो माण्हू आहे उहो कनि छोकिरो आहे उहो जवान आहे मतिलबु उहो कंदो आहे इहे विझो ॻाल्हियूं बतियूं सुबतियूं असांजे ख़िलाफ़ु हिन बुतनि जे ख़िलाफ़ु उन कमु कयो हूंदो पोइ हुनखे सॾु कंदा पोइ वरी उते बाक़ाइद डायलॉग आर्ग्यूमेंट आहे हज़रत पंहिंजे सूरत अंबिया में त उहो पढ़जे त उहो मज़ेदारु आहे त पोइ हीअं था कयो हीअं था कयो पर हाणे हिते उहो वधीक डायलॉग उन जी तफ़सील कोन्हे हिते रुॻो आहे बसि पोइ चवां हाणे हिनखे वारो कयो हिन विझो ओड़ा में हाणे हिते वञे थो पहिरीं फ़क़ाल इनी सखीम इन सकीमो मुदबरीन पोइ मोटी विया हुन खां पुठी ॾेई यानी सभई माण्हू विया हलिया ऐं हीउ जेको आहे हुते रहिजी वियो शहर में फराग इला आल हती हिम पोइ हीउ आयो वरी हुननि खे लड़ी वियो हुननि जे बुतनि तां फ़क़ाल अला तकलून तकलू खादा छॾे विया हुआ अॼु मूं अर्ज़ु कयो खाधा छॾे विया हुननि खे चई खाओ छो कोन था हीअ तव्हां अलाए छॾे विया आहिनि ऐं खाई मौज करियो कुझु खाओ कोन था वठो हाणे पाण पाण वटि साईं शाबदस्ती जी ॻाल्हि कंदा आहिनि पुछंदा आहिनि हू विया हुते माई काली वटि अलाए कहिड़ी माई हुई जेका पंहिंजी बुत हुई हुनखे खीरु पीआरियऊं पोइ हुन खीरु पीतो वरी हुन कोन पीतो वरी छा कयो छा कयो मतिलबु इहो बि ॻाल्हि कंदा आहिनि त हाणे हिनखे हज़रत इब्राहिम अल बुतनि खे थो चवे त हीअ वारो कई खायो हलवा पूरियूं इहे सभई छॾे विया आहिनि जेके खाधा तयारु कंदा आहिनि अञा बि हीरानी अहिड़ा इहे छॾे विया आहिनि तव्हां लाइ खाओ वारो कयो छो नथा खाओ मालखुम ला तनते छा थियो आहे तव्हांखे ॻाल्हायो कोन था ॻाल्हायो मूंसां जवाबु ॾियो मूंखे त असीं कोन था खाऊं या जवाबु ॾियो तव्हां खाऊं था या मूंखे कुझु मारियो या मूंखे कुझु मतिलबु कुझु करियो मूंसि मुंहिंजे ख़िलाफ़ु मालकुम ला तनते छा थियो आहे तव्हांखे जो ॻाल्हायो कोन था فراغ عليهم दर जमीन पोइ हया ई हुननि खे वरी उन्हनि जे मथां धक आहियां हुननि खे साॼे ज़ोर सां बिल जमीन अकबलू इलह ज़िफून हाणे पोइ जॾहिं मोटी आया शाम जो हू पोइ ॾिठो ई टुटा पिया आहिनि पोइ उधी आया हिन ॾांहुं हुन ॾांहुं भॼंदा छा कयो आहे ख़बर पइजी वेंदी हिन कयो आहे काल हज़रत इब्राहिम अल हुनखे चयो त इबादत करियो था उन्हनि जी जेके तव्हीं पाण घड़ियो था ठाहियो था जोड़ियो था हथनि सां उन्हनि खे ठपे ठांगेरे करे करे उनखां पोइ वरी उन्हनि पूॼियो था हथनि सां ठाहियो था तंहिंखे वरी पूॼियो था मा तन काल अताबुदून मात अताबु मातून वलाहो मातलून ऐं अलाह ताला तव्हांखे ख़लकियो आहे ऐं जिन खे तव्हां ठाहियो था उन्हनि खे अलाह ताला ठाहियो यानी या या ईअं चइजे त जेको तव्हां अमल करियो था तलून उहो बि अलाह ठाहियो आहे ऐं तव्हांखे बि अलाह ठाहियो आहे या जेके ही शयूं घड़ियूं घड़ियो वेठा आहे बुत ठाहियो था उन्हनि में शयूं जेके असल शयूं जेके आहिनि मतिलबु काठ आहे थो अलाह ठाहियो आहे तव्हां उन मथां बुत ठाहियो अलाह काठ ठाहियो पंहिंजो अलाह मिटी ठाही उन मां तव्हां वरी बुथ ठाहियो अलाह पथर ठाहियो तव्हां वरी उन मां बुत ठाहियो मतिलबु त इन माना में लाजवाब थी वियो आहे हुननि खे को जवाबु कोन हुते सुर अंबिया में अञा बि थोरो घणो गुफ़्तगु आहे हुननि जी पोइ वरी जॾहिं लाचार मज़बूत थी वञनि उते बि चवंदा त हाणे हिन लाइ पंहिंजो घर जो वॾो बाहि जो अॼु ओड़ा बुनिया जग ठाहियो हुन जो खूरो जीअं थींदो वॾो हिकिड़ो अहिड़ो जंहिंमें फालकू फीम पोइ हिनखे बाहि में उछलियो हाणे जहीम जी माना मतिलबु त पढ़ी आयासीं जहीम जी माना दौरख बि बाहि मतिलबु जेका ओड़ा में उछलियोसि फारादू बि हुन लाइ मकर वॾो पोइ हुननि जेका रिथ रि थी यानी ओड़ा जेको आहे हुननि जो सो बाहि कोन थियो मतिलबु त उन साड़ियो कोन हुन जेका रिथ रि थी सा पूरी कोन थी अलाह ताला हुन रिथ खे बदिलाए उहो जेको ओड़ा हो बाहि जो जहनम जहनम जहिड़ी बाहि हुई उन उन खे अलाह ताला थधो करे छॾियो हुन सूरत अम अंबिया अल इस्लाम में अलाह ताला फ़रमायो पंहिंजो बाहि खे या नार खूनी बरदनि मुसलामन अलाह इब्राहिम उहो बाहि थी वञ थदी ऐं सलामती वारी इब्राहिम अल ते बसि अलाह ताला जो हुकुम आहे मतिलबु जंहिं शइ खे जेको हुकुम थो थिए त पोइ उहा करे थी हाणे हज़रत पंहिंजे छा चइबो आहे हज़रत इमाम गज़ाली सां क़ुर पढ़ी कोन थो त पढ़ त क़ुर अलाह हिकिड़ी ख़ासियत रखे थो कंहिं शइ में उहा ख़ासियत हुन खां कंहिं वरिती थो छॾे उहा ख़ासियत हू पूरी नथी थिए हुनजी छो जो अलाह ताला हुनखे चयो तूं ईअं न कर बाहि थधी थी वञु हाणे बाहि जी गर्मी आहे उहो साड़ींदी बसि न साड़ि बसि हाणे त थी चाढ़े उहो अलाह जो हुकुम आहे हुनजी ख़ासियत जेका आहे सा पोइ लॻाए अलाह ताला जी हाणे जेको चकमक आहे जेको ग्रेविटी आहे कंहिं वक़्तु अलाह ताला हुकुम कंदो या ग्रेविटी बसि कमु न करे उहा फलाणी शइ कमु न करे त बसि कमु न कंदी चंड सिज न उभिरे त उहो न बिरंदो उन वक़्तु पंहिंजो जेको बि अलाह ताला जो हुकुम थींदो उन शइ ते ईअं थींदी हाणे हीअ जेको आहे पंहिंजो भाई फलाणो भाई अलाए छा भाई मतिलबु काल इनी पोइ उन वक़्तु पोइ कालुबनू लहू बुनियाननि फ़ालकू फिल जरादू बि क़ैदनि पोइ हुन त वॾी रिथ थी मकर वॾो कयऊं अलाहमुल असफलीन हुननि खे असां हेठि कयो सफ़ सफ़ल असफल साफ़लीन हुन कयोसींन मतिलबु त हुननि जी रिथ पूरी कोन्ह थी ऐं हू पंहिंजो सही صحيح سلامت بچي آيو भाउ मुंहिंजा व وقال اني ذاهب الى ربي सहीदीन पाण उते हुनखे चयईं त आउं वञा थो अलाह ताला पोइ अलाह ताला वरी हुनखे चयो तौरात में आहे त हू जॾहिं सेवनटी फाइव उतां ई त तौरात जी ॻाल्हि थी थिए त चयां थो हल त तोखे आउं ॾेखारींदुसि जिते तूं वेंदे पोइ हितां ई हारान विया हारान जेको शाम में आहे पोइ त शाम जा वरी पोइ पंहिंजे पीउ खे बि उते छॾियईं हुनजा ॿी फैमिली जा माण्हू उते छॾियऊं पोइ पाण वरी खेसि हुकुमु थियो तूं वञ हाणे किरान पोइ किरान आयो किरान में वरी ॾुकार पइजी वियो पोइ वरी हुकुमु थियो खेसि त तूं वञ हाणे मिस्र में पोइ मिस्र में वियो हुते वरी हज़रत हाजरा अल सलाम खेसि मिली पोइ हुतां ई खां वरी मोटी आयो किरान में पोइ उते रहियो पोइ जेका हज़रत इस्माहील इस्लाम पैदा थियो पोइ वरी हज़रत पंहिंजो इब्राहिम इसहाक अल इस्लाम पोइ वरी पैदा थींदो चोॾहनि सालनि खां पोइ जॾहिं हज़रत इस्माहिल चोॾहनि सालनि जो थियो तेरहनि सालनि जो पोइ पैदा थियो अलाह मफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सिरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد